Baby, baby, se você quer saber porque amo você Eu te aconselho a você servir ver no espelho Se ainda não te porque amo você Pegue um aparelho infravermelho e olhe dentro do meu peito Baby, baby, se você quer saber porque amo você Eu te aconselho a você servir ver no espelho Se ainda não entender porque amo você Pegue um aparelho infravermelho e olhe dentro do meu peito o seu corpo inteiro, todos seus trejeitos. Gosto do seu cheiro e o modo do cabelo. Aquele seu jeito de andar de encontro ao vento, de me provocar, tentar impressionar. Saiba, meu amor, não é fácil me conquistar. Sou o tipo de cara que quando sai a caça, primeiro repara, fica fazendo fumaça. A música para enquanto ela passa. é lamentar encara e faz cara de safada. Chego em você com uma cerveja gelada. Basta mais palavras e cê tá dando risada. Agora já é tarde, cê é minha namorada. Seu dog gosta de mim, sua mãe é apaixonada. Meu sogro quer um é neto, sua filha é minha amada. Baby, se você quer saber porque amo você Eu te aconselho a você servir nos pés. Se a una nem vem já, porque amo você Pede um aparelho infravermelho e olhe dentro do meu peito Ela tem ciúme porque me dá valor Cheia de atitude, na cama tem calor Não gosto de mulher, cheia de frescura me perdi no pé e perdi faça por costura Enfim eu encontrei a mulher que me quer E eu também sei bem quem você é Eu já te falei, cê é mina de fé Não me trocarei nem sequer Por um tesouro de um rei, um harém de mulher muito menos também por uma mulher qualquer Mais intimidade que você sente comigo Nem com seu absorvente, nem com seu melhor amigo Nossa relação não tem de aliança ela nunca foi opção de confiança Não há confiança, melhor que liberdade Nossa aliança é uma tapuagem Que forma um coração com duas metades No acassalamento, união perfeito e taxa Baby, baby, baby, baby, baby